Pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi služite Pozes, podcast Eurosong HR-a, drugu sezonu. Epizodu broj 6. Danas vam donosimo ono što ste možda propustili u proteklih tjedan dana. I ono što ne smijete propustiti u idućih tjedan dana. Danas ćemo pričati o predizborima za Francusku, eh, Mađarsku i Rumunjsku. A prije toga ćemo na brzaka najaviti što se dogodilo prošli tjedan i što nas čeka u sljedećem tjednu. U iz proteklog tjedna četvrtak su objavljeni izvođači i nazivi pjesama koje će biti izvedene na ovogodišnjoj Dori u Opatiji 16. veljače. Ujedinjeno kraljevstvo je objavilo pjesme i duele koji će se izvoditi kako bi se odabrao njihov predstavnik. Radi se o trima pjesmama i šest izvođača i to redom pjesmu Bigger Than Us izvoditi će Michael Rice i Holly Tandy, pjesmu Freaks Jordan Clark i Maid i Sweet Lies izvodit će Carrie Ann i Anissa. Sam Eurovision You Decide bit će održan 8. veljače. U nedjelju na večer gledali smo španjolsku galu Eurovision u kojoj je Španjolska odabrala pjesmu Lavenda koju izvodi Miki i to je druga po redu pjesma odabrana za ovogodišnji Eurosong. Španjolska kao članica Big Five-a ima automatski plasman u finalu. U Švedskoj na Melody Festivalenu uslijedile su neke promjene, preraspodjela načina glasanja po dobnim skupinama glasača, to je sedam dobnih skupina, uz još jednu za telefonske glasove, koji su ovdje ostali zbog svog humanitarnog karaktera. Skupine su sljedeće, kao i boja, kojom će srca, koja inače vidimo u donjem ljevom kutu na ekranima, zatreperiti kada ih ta dobna skupina bude najviše podupirala. Zelena od 3 do 9 godina, tirkizna od 10 do 15, plava od 16 do 29, ljubičasta od 30 do 44, ružičasta od 45 do 59, crvena od 60 do 74 i narančasta 75 godina i više, a bezbojna, odnosno bezbojno srce kada su u pitanju telefonski glasovi, ti koji su najzastupljeniji. Obrazloženje je da su mlađe dobne skupine iskrivile konačni rezultat jer su uglavnom oni ti koji glasaju preko aplikacije takozvanog Heart appa, Animacija tog istog srca je modificirana kako ne bi prejasno prikazivala intenzitet glasanja za pjesmu koja se trenutačno emitira uživo. Ove godine će San Marino ponovno predstavljati Serhat kojeg se sjećamo iz 2016. godine kada je u Štokholmu predstavljao tu državu sa pjesmom I Didn't Know Pjesma s kojom će Serhat predstavljati San Marino na Eurosongu 2019. bit će predstavljena krajem veljače. U ponedjeljak je portugalski RTP objavio 16 pjesama koje će se naticati u dvama polufinalima. Njih možete preslušati na RTP-ovoj stranici ili preko linkova na Eurosong HR-u. Duncan Lawrence, će Nizozemsku, 2014. godine sudjelovao je u nizozemskom The Voice-u, gdje je dogurao do polufinala. Kako pjesma zvuči, morat ćemo pričekati malo dulje. 7. ožujka je datum koji je nizozemski Avrotros odabrao kako bi otkrio sve detalje oko same pjesme. Cipar je već prethodno interno odabrao Tamtu kao svoju predstavnicu na ovogodišnjem Eurosongu, a pjeva će pjesmu Replay koju je producirao Alex Peck, dok će za aranžman i koreografiju zadužena biti Saša Jean-Baptiste. Ako vam ta imena zvuče poznato, to je zato što je isti tim doveo Eleni Fureiru i Fuego na drugo mjesto u velikoj završnici Eurosonga prošle godine. A u nadolazećem tjednu čeka nas sljedeće, dakle Norveška izbacuje svoje pjesme u petak 25.1. Island će pak svoje pjesme izbaciti 26.1. u subotu, a u tu subotu nas čeka sve i svašta, dakle prvo, znači Island izbacuje pjesme, Francuska će imati finale Destination Eurovision, Malta će imati finale X Faktora u kojem ćemo od četiri njihova predstavnika saznati ko će njih predstavljati, ne i pjesmu, ali izvođača da. U Latviji imamo treće polufinale, odnosno njihov treći hit. U Mađarskoj, onda u isto tako u subotu, ide drugo polufinale. U Latviji prvo polufinale i onda tek prelazimo na nedjelju 27.1. kada će u Rumunjskoj biti prvo polufinale. O našem top 5 možete čuti kasnije u epizodi te Češka u ponedjeljak objavljuje koja je od onih osam pjesama pobjedila u internet glasovanju. 21. E, dakle ovaj sada ponedjeljak su zatvorili glasanje i idući ćemo saznati tko će ih predstavljati. Isto tako 28. u ponedjeljak će na službenoj stranici Eurovision YouTube kanalu, to jest, e, biti dostupan izravni prijenos ždrijeba iz Izraela gdje ćemo saznati koja će zemlja nastupati u kojem polufinalu, odnosno koja će članica Big Five-a glasati u kojem polufinalu. U Finskoj ćemo saznati izvođače 29.1. dakle u utorak i ukoliko to ne stignemo najaviti, odnosno ukoliko prekasno poslušate iduću epizodu, 31.1. odnosno u četvrtak sljedeći je prvo polufinale estilaula a drugo će biti odmah dva dana kasnije drugog drugog. Pa ako propustite ili ne, vidjet ćemo kako će to sve ispast skupa. Biće, biće veselo sljedeći tjedan, imam jako puno toga za popratiti, tako da čujemo se sljedeći tjedan za više vijesti. A sada... Prvi na današnjem repertoaru su nam Francuzi. Repertoaru. Repertoaru. Francuzi ove godine isto nisu zakazali. Uh, pjesme ove godine su svježe, e, nekako imam osjećaj da, da sve pjesme su uobičajene, isto se radi o svim osnovnim ljudskim emocijama, međutim kao da su pronašli neku novu interpretaciju. E, čini mi se nekako kao da ima više žena na sceni, na, na, što se tiče natjecatelja, mislim da je više žena, nisam siguran. Ili možda samo prevladava neka ženska energija, nekako onako, kao da, da prevladava neka pozitivna ženska atmosfera. I čini, e, čini mi se da su suvremeni e, ti naši francuzi ove godine. Što ti kažeš, Leone? <laughs> ja se slažem svi sa svim što si rekao. Mislim da su podjednako zaposta, zapostavljeni. <laughs> da su podjednako zastupljeni. zastupljeni, tako je. I muškarci i žene kod Francuza ove godine. Idemo mi odmah sa našim pjesmama. Ono što smo stavili u naših top 4, što se tiče Francuske, s obzirom da je samo osam pjesama u finalu, nema baš smisla raditi veći top. Tako da počnemo sa našom četvrtom pjesmom. Četvrtom, četvrtom pjesmom od prvom. Čime ne badi, kako smo mi nazvali Šime ne badi. <laughs> là, haut Rien ne changera l'histoire, ça vient de là, oh, comme le vent sur ma peau, le destin nous entraîne. evo, upravo je ovo o čemu sam pričao, Šimene Badi, ženska energija, e, nekako onako vibrantna žena, kako bih ja to rekao. E, sviđa mi se njezin nastup, e, onako nekako osviještena žena je na sceni, ona pjeva, pjesma mi je jako lijepa, isto tako i njezin glas, sviđa mi se. Nekako su općenito Francuzi ove godine, ali mislim općenito i ali i partikularno i Šimene Badi je onako e, svježa, suvremena. Ja mislim za početak da je ona vokalno najjača u ovom polufinalu bila. E, možda ako čak ne i u cijelom i u cijelom finalu, ako ćemo to tako vidjeti, čekat ćemo sljedeću nedjelju da vidimo. Ja mislim da je sljedeća nedjelja. Nedjelja. Subota, to je subota, ali u nedjelju ćemo već znati koji je pobjednik. Da, da, Pjesma onako, e, već u studijskoj verziji zvučala dobro, spot je onako izgledao obećavajuće, bar one ističe koji su nam dali da vidimo a meni se konkretno svidio i scenski nastup, taj nekako ona je u toj nekakvoj kutiji i priča. Laho je tamo i o tome ona zapravo nekako pjeva valjda o tim nadama gdje bi mogla biti, gdje bi mogla završiti, kamo ide, tamo ondje, zemlja snova i tako. Sviđa mi se. Sviđa ti se. Potpisujem. A na trećem mjestu nalazi se, barem kod nas, na našim tablicama Bilal Hasani i njegova pjesma uh, Roi, odnosno samo malo da, da sline stvorim u ustima. <laughs> Roj, ne, ne, ne, Roj. Roa, <laughs> pardon. Ovo čak je dobro ispalo. Uh, slušamo ga. I'm not rich, but I'm shining bright. Iako nije bio vokalno najjači, ja bih rekao jedna od boljih, ako ne i najbolja pjesma. Ja čak mislim, iako nam nije na vrhu, moje skromno mišljenje da će on pobijediti u, Francuskoj. Ovo je, ovo je pjesma mislim koja se meni inače sviđa. Ja kad, kad sam ju prve čuo bila je dobra je pjesma i čak da pače, ja sam i u par puta slušao i preslušavao. Izvedba je super. Izvedba je super, scenski nastup, uopće ne sumnjam da će biti na, na visokoj razini i to je baš onako materijal za Eurosong i to bome žešći. A ne smijemo zaboraviti da su Madame Monsieur napisali pjesmu. Madame Monsieur, hoćeš li nas podsjetiti ovaj, tko su oni? Merci. A, od prošle godine. <laughs> Fantastično. <laughs> sviđa mi se. mislim, pjesma je na, na, ono, na mjestu, ima i poruku snažnu i sviđa mi se. Super je. To je to, što se mene tiče, možemo odmah dalje. I nahvalili smo nema potrebe da puno pričamo o njoj kad znamo da je dobra. I sve, više, manje Francuzi imaju stvarno dobre pjesme ove godine i ono što je nama na vrhu zapravo je ono sve što je dobro. Malo zapravo nijanse su ono što je određivalo što je na samom vrhu a to ćete i sami sada saznati. Da. Ovo su čisto pjesme koje su se nama zbilja svidjele. Na drugom mjestu se za nas našla Simone. Zemone. Mhm, Ili Zemone, kako god. E, pjesma naziva Tu le du Chante, chante si tu veux, chante quand tu peux, mais chante avec moi. et danse, danse si tu veux, danse quand tu peux, mais danse avec moi. Tu resteras le premier homme de ma vie. Ovo je bila jedna francuska šansona, modernijeg malo izričaja. Tako je. Iako smirujuća, snažna, da izrazito emotivna, nabijena emocijama, onako dok slušaš pjesmu imaš osjećaj da je važna. Ne priča nikakve gluposti, onako zna e, zbog čega je na sceni e, Simone je na kraju čak nakon svoga e, nastupa i zaplakala. To je vjerojatno među prvim nastupima i ovaj... To, mislim, to je bio prvi nastup na televiziji, aha, aha, uživo, bar su tako oni rekli ne znam koliko godina ima, prosudi iz slike. Uglavnom, meni se svidjela. E, možda ne bi bila najočitiji izbor, recimo svima ili većini, ali nama se svidjela zato što je onako posebna. A i međunarodnim žirima se isto tako svidjela, međutim francuska publika nije dijelila to mišljenje, iako je ona pobjedila u svojem polufinalu. Da, e, pa nije li ona pobjedila? Da, u svom... Ona je, polufina... ona je pobjedila, međutim dobila je najviše bodova od uh, od međunarodnih žirija, a francuzi su joj dali tek drugi najbolji glas na televotingu. To je dosta dobro. Što je super za nju, međutim ako se sjetimo prvog polufinala je bila Lahasanija koji je dobio najveće, bodove i od žirija i od publike, njemu bi automatski trebali moći dati prednost u tom pogledu. No, dosta o dosta o nebitnim pjesmama koje, su, koje nam nisu na vrhu, jer nama su na vrhu tri tri dive, The Divas sa svojom piesmom La Voix d'Areta, pa poslušajmo i njih. Hey! one razumiju i mi razumijemo glas arete. Jako dobra pjesma, jako, jako ugodna melodija, jako, e, rekli bismo, eurovizično, ali na način više onako da se zapleše za to. Mi smo svoju najdražu pjesmu stavili ipak na vrh, ne onu za koju mislimo da će pobijediti kao što smo malo prije spomenuli, ali jednako tako pjesma u kojoj stvarno smo uživali kako u nastupu, tako i u glazbi i u cijelom, cijelom zapravo televizijskom izdanju toga. Tako je. Pa da, e, znači e, Francuzi imaju svoje ovaj neke favorite, vjerojatno su e, među tih naših četiri ovaj neki Eh, od njih, eh, isto i francuski favoriti. Eh, međutim, La Voix d'Areta nam se jako svidjela. Sviđa nam se ta, meni se zapravo svidjela, ta konekcija između evropske i američke pop kulture i zapravo time bi se možda i pokazalo kako ta evropska evropska linija Eurosong nije izgubio na značenju nekako da gleda cjelokupno planetarno ovaj, Eh, što se događa, jel? Eh, isto tako, eh, meni se, isto kao i Leonu, svidjela mi se, svidio mi se nastup njihov, malo su onako čak i, kako bi rekao, prenaglasili svoj nastup, <laughs> uglavnom vrlo su simbolični, teatralni, dramatični, a ono glas... prstima, a gla, o glasu, ne moramo ni pričati. da. Početak je isto zanimljiv, e, vrlo onako specifičan glas e, ta žena ima, ne znam točno koja Znam da je jedna Stacy, druge e, dvije. E, mislim da je E Stacy ili tako nešto, <laughs> nešto sa E počinje. A, uglavnom, vrlo zanimljive, ženske. I sa tom notom ćemo preći dalje. Idemo na iduću zemlju, a to nam je danas Mađarska. Mađari su ove godine imali eh, popriličan broj laganijih pjesama. Eh, isto tako bilo je popriličan <laughs> broj i rokera, što nije čudno za Francusku, za, za Mađarsku, oprostite. Naslovi su isto bili zanimljivi, mislim taj mađarski je eh, ono eh, eh, lud. doslovno smo imali igru nakon svake pjesme, to je na početku svake pjesme, uh, svaki kaže što misli, nijedan nije pogodio, od 30 pjesama nijednu nismo pogodili što zapravo znači, osim ove koje su bile na engleskom. Idemo odmah na prvu pjesmu, to je našu na petom mjestu, ovdje smo se odlučili ipak malo za hrabri korak na top 5 od 30 pjesama. Ako se nešto promijeni u polufinalima koja su tek počela ove subote, rado ćemo promijeniti, i prilagoditi svoj top 5, barem prema ovim ocjenama koje smo sada dali, pa onda kasnije kako bude, a za sad ovo je naš top 5. Na petom mjestu našla se Kira, Kira sa pjesmom uh, Meg, tako da poslušajmo prvo nju. Marađ Meg, odnosno na hrvatskom to bi bilo Ostani, Stay, Goran Karan Vibes iz 2000-te, tako je, da, kad zaspo Anđeli. Pratiš me? Ne pa pratiš pa, <laughs> ne znam oči. <laughs> Dobro. Koje reference i na koga ti to sve ispravljaš? Meni se svidjela ova pjesma, moram ti to reći. Ali sa napomenom da bi dobro zvučala kad bi se prevela na engleski. Jer imajući na umu da taj refren, tako kad bi taj e, stay. zato što baš ima te dugačke intervale kad pjeva Marađ Meg ili maraj kako god bilo, e, lijepo, to, razvuče, tako da ako se prevede na engleski, barem pola pjesme kao što je to radila prije Kati Wolf ili ko već kada, e, uvijek to nekako dobro zvuči, iako Mađari u posljednje vrijeme baš nisu prevodili svoje pjesme, vidjet ćemo kako će biti ali za sada onako dobar početak ja bih rekao. Da, da. Meni se općenito uh, pjesma svidjela, tako nekako je po- pozitivna, uh, ne znam, cheerful, <laughs> hopeful, sve uh, prave hrvatske riječi. Tako je. dobro, možemo ono onda dalje. Idemo na iduću pjesmu. To su nam The Middletons, Middletones, koji su nam pjevali Roses. I'm pussy. smo čuli jednu malo moderniju pjesmu u izvedbi uh, <laughs> The za to je jedino što momentalno znam izgovoriti od ovog svega. Dakle, uh, u toj grupi su uz uh, prethodnog jednog predstavnika Mađarske na Eurosongu, to je uh, Kalaj Sanders, to jest samo malo, Andreš Kalaj Sanders, ili kako se već ti s ovi na mađarskom izgovaraju, i irsko-nizozemski reper Slašković, Slaškovic, ne znam što je tu točno iransko i nizozemsko, ja bih prije rekao da je nešto balkansko, ali naglasak je on point, tako da pjesma je stvarno dobra, moderna, nešto što bi se stvarno onako bez problema moglo provući na radiju i moglo se normalno slušati i onako baš eh, ostvariti dobar kontakt sa publikom. Mm, da, obično je za te mlađe ljude, mlađe izvođače eh, teže postići neku zavidnu razinu performansa i sve nekako e, e, interpretacije. Međutim, oni očito s time nisu imali problema, oni su ovako više malo, malo hip-hoperski i dečki tako malo caruju. Zgodni, A svakako ono- imali veći iskustva, to jest on bar ima iskustva na Eurosongu, tako da on je već bio na predizborima njihovim, prošli put ja mislim nije pobjedio ipak, ali ovaj put je došao sa dobrom pjesmom, sa dobrim <laughs> društvom i mislim da mu se dobro piše vidjet ćemo kroz sljedećih nekoliko vikenda kako će njihovi predizbori, odnosno njihove e, njihov, njihova polufinala prolaziti, odnosno četvrt finala i svašta nešto, a da, ove godine jako dugo traje kao i svake, pa do kraja se još svašta može promijeniti. U međuvremenu idemo mi na naše treće mjesto, Leander Kills, kojih smo već prije nekoliko puta imali prilike vidjeti na Adalu, dolaze nam s pjesmom, Kako sa točí číta reci na Leone? Uh, <laughs> hozovaďom. Hozovaďom. Ja by rekao. Hozovaďom. čo to uh, znači? To znači nostalgično, Nostalgia, no, nostalgija. Te vagy szívem választotja, vigyél engem haza, bármit felé to je bila jedna nostalgija sa, kako bi ti rekao, kakvim prizvucima? <laughs> Aha, irskim. E, čula se irska violina. Čula se violina. Irska. <laughs> ne baš Ali baš je, baš je ovaj, tonom ili melodijom ili ne znam nije šta. ne znam, uglavnom to, e, ritmovi, ne ritmovi, e, sve je, sve je bilo u irskim prizvucima <laughs> i što se tiče melodije, violinske i, <laughs> ok, ok, ja ću preuzeti. Ritma, I ritma, isto tako. ok, ok. <laughs> Mislim, pjesma je vesela, ali na svoj način. Ima brze i spore trenutke, e, ali u e, svakom trenutku, ali u svakom trenutku ima nekakvu kao... Um, ne znam, ugodnu e, toplinu ima, ja bih rekao. Baš, je, je, baš su i bili pored vatre, što ne? Da, barem u spotu, iako smo mi prvo slušali ono na čemu čega smo ocjenjivali je na stranici baš Adala, to je bio mediaclick.hu ako i vi želite <laughs> slušati pjesme, a mi smo e, sada pogledali spot tek toliko da bi se podsjetili i... O čemu pričamo uopće? O čemu pričamo uopće, to ovaj puta ta nostalgija e, se osjeti vjerojatno i zbog toga što je... I zbog vatre. <laughs> I zbog vatre. Zbog, zbog tog osjećaja te neke topline i te e, njihove, bar tako su oni to u spotu prikazali, zajednica dok neka žena trči po šumi, to mi baš nije jasno, ali dobro, idemo dalje. Na drugom mjestu našla nam se grupa e, Ruby Harlem sa pjesmom Fora, pa čujmo i ovu laganicu. aside. ili Vruće smo imali prilike sada čuti, to je spotititi se na isti. Spot je vrlo ovako zanimljiv, kao nekakvom kafiću sniman, iako to vjerojatno nije snimano, to je stop motion neki napravljen sa... Dok se liriksi e, ispisuju na pisajućoj mašini, onoj mehaničkoj, staroj verziji. A kakva još ima? Pa valjda ova, mislim nije digitalna, ali što ne klika toliko jako. Misliš kompjuter, dobro. Pa valjda, <laughs> da, mislim kompjuter, a ne tipkovnica obična. dobro, pjesma je ovako, nešto što smo, mi smo usporedili, to barem ja, sa chill hop glazbom koju možete inače naći na YouTube-u, koju, koju si pustite za pozadinu, onako ugodan jazz, ja bih rekao. Da, tako je. Ali, here's the funny part, nije pozadinska glazba, nego aktivno ju možeš slušati. nekako e, ističe se, nije, nije ta chill hop, onako džezerska e, e, kafe glazba u mhm. pozadini, nego onako sluša, slušaš ju, čuješ ju, nije nezamjetna i zašto to ne bi moglo predstavljati jednu zemlju na Eurosongu, ne mora uvijek biti nešto kako bih rekao, izražajno, onako upbeat i, i glasno. glasno. I tako, jel? da. Pa može, nemam ja ništa protiv, da pače. E, ja sam isto dao visoku ocjenu kao i ti, nije nam se džabe našlo na drugom mjestu idemo mi na naše prvo mjesto na kojem smo, na koje smo izglasali Ben, <laughs> oj, ne znam kako se ta imena čitaju. Benče, što nije Benče? Ja, nisam siguran. Možda... Benče nam se našao na prvom mjestu, naš Benče, Varva, jel, <laughs> naravno. naravno, Vorvo. A sad ti pročitaj ovaj... Uh, Šta mi okrećeš, imam i ja. A, da, da, da, da, to, ja sam rekao, uh, Sotlanšag, uh, da, je... nazivi su, znači... <laughs> ja sam rekao da je to, da je to škotski tepih. A šta si ti bio rekao? Jo, ja nemam pojma, ja sam isto <laughs> nešto. Skoro pa sad. <laughs> A, da, da znate samo unaprijed prije nego što čujemo pjesmu, uh, e, Svetlan znači Be bezriječnost, jel? Google Translate nam je odao da je to wordlessness. Wordlessness. Be bezriječnost. Ne wordlessness, no. Wordlessness. Znači bezriječnost. Kao što sam ja rekao. <laughs> to si rekao. Slušamo ga u mađarskom izdanju. Voltál minden hibám, de még, de még Hányszor kell ahogy elmúlunk kéz a kézben, ha ég, ha égjen parig minden. Kár, hogy senki nem szólt rám, hogy te voltál minden hibám, de még Kako se zvala ova pjesma? <laughs> Sotlonšag. Eto, nju smo slušali. I ja dalje ne znam ništa reći. E, pjesma, pa dao si joj ti isto visoku ocjenu, da pače isto kao i... Ne, nije malo manje od mene, ali e, dobro. evo što bih ja rekao. Ja bih rekao da tu ima puno mađarskih riječi, što je plus. I sve su lijepo posložene, tako da tvore jednu harmoničnu pjesmu. Eto ga. Što ti kažeš na to? E, ispada kao da si ti dao ništa, a ja dao 20. Ne, ne, meni se svidjela pjesma, da ne bi bilo zabune. Ja bih rekao da ono, ono što je zapravo prevagnulo cijelu priču je taj key change na kraju, <laughs> koji, koji je pomogao balansirati cijeli taj kaos u početku pjesme, kaos u smislu emocija koje se njemu vrve, vrve, spot vrvi emocijama, tako i cijela pjesma, jer on zapravo pjeva o tome kako on nema riječi kojima bi vratio svoju staru ljubav, ako je barem prema, prema spotu koliko možemo protumačiti, s obzirom da ne razumijemo baš najbolje taj jezik, ali uz Google Translate bar ga znamo izgovarati, <laughs> ništa drugo. Da, eto, možemo reći da vjerujemo u našeg benčeta i eto, nadamo se pobjedi to je to što se Mađarske tiče za mene. Nismo baš nešto pretjerano oduševljeni s njim, ali e, teško je te pjesme sve onako shvatiti kako se spada kad ne razumijete taj jezik i jednostavno suditi samo na temelju pjesme, a kada se toliko pjesama iz niza na tom istom jeziku malo se izgubite pa probate u nešto pa šta bude bit će <laughs> i ovo je bio benče za nas, a mi sad idemo na Rumunjsku u Rumunjskoj smo si napravili top 5 isto tako, da. Tu je bilo 24 pjesme, od toga mala drama naravno, Mihaj kojeg znamo sa prethodnih natjecanja kako u Rumunjskoj, tako i 2006. je predstavljao Rumunjsku. Ove godine je poslao fantastičnu pjesmu, a barem ako se nas dvojicu pita, pjesma se zove Baja sa y Poslušajte ju ako već niste. U biti, samo malo, ovo je naš podcast. Mi ćemo lijepo nju sada poslušati. Ide mi haj i baja. Every part of you, everything you do, I je bio Baja i ja mislim da je to jedna, da je to ostalo u ovom natjecanju, ja mislim da bi to bez ikakvih problema pobjedilo, a na Eurosongu ako bi pobjedilo u Rumunjskoj, bez problema dalje išlo u top 5 to, to je jednostavno znači, pjesma koja ima sve za Eurosong. To je pjesma pisana za Eurosong. Ako sad gledamo ovu ovdje listu ispred sebe, znači ti taj četiri pjesme i možda bi se, možda bi se sjediti ovih top pet koje smo mi izabrali zato što smo ih nedavno sada slušali, ali Mihaja da me dignete u srednoći, znao bi onako otprilike kako zvuči melodija referena. Ali tu smo gdje smo, umjesto njega kada su bile 23 pjesme ubacili su još dvije tako da mogu jedan, lijepe jednake brojeve imati u oba dva polufinala, oba dva polufinala. Zaboravili smo isto tako spomenuti da se pjesma od e, Simon e, zove e, Tu. les deux, nismo preveli to, to znači oboje, oboje, oba dvoje, obe, oba, kako god, ali idemo mi na naših top 5 a na petom mjestu nalaze nam se Two Gens sa pjesmom e, Lelele ili Ije, Ije, Ije. Ja mislim da je to Lelele. Le, Poslušajmo. Lelele i Two Gens. E, zanimljiv miks e, rumunjskog i engleskog sa frulicom u pozadini. <laughs> dobra kombinacija svega, rekli bismo. Nije ograničen taj, e, taj prijelaz ritma, nekako onako baš je Eh, na nekim mjestima, hm, kako reći... Ne znam, uzeo si mi sve moje riječi <laughs> koje sam ja htio reći. Meni su oni bili zanimljivi sa svojim ritmom, onako orijentalno su zapravo, nacionalno su zvučali. Nacionalno? Da, nacionalno. Ali orijentalno isto tako, nije to samo... Da, to je orijent. Pa da, cije, cijelokupni taj ritam u e, miksu zajedno sa lelele zvuči fora. Onako, zanimljivo. Recimo, nešto što bi se moglo naći da predstavlja Rumunjsku. Isto tako u našem top 5 moćete uglavnom čuti veselije pjesme, malo one sa jačim ritmom jer te su nam se uglavnom sviđale, može biti zato što smo malo kasnije na večer slušali, pa sve pjesme koje su nas uspavale su automatski dobile nižu ocjenu. <laughs> Tako da idemo na naše četvrto mjesto, a na njemu se nalazi Steam, duo, koji nam pjeva The Way It Goes. Ako ovo nije bilo rumunjsko, onda ne znam šta je. Je, stvarno, puno, puno truba, puno svega. Čudan tekst, e, ne u smislu loš, nego e, up tempo je i sviđa mi se jednostavno zbog te melodije, zato što rekli smo već i prije, vesele pjesme automatski <laughs> dobivaju više bodove, ali, ali dobri su, imaju e, zanimljivu, zanimljivu boju glasa, imaju Lako je zamisliti njih na pozornici Eurosonga, kako... E, kako kamere lutaju oko njih, kako se svjetla mijenjaju, već publika onako ludi, zato što... Da, baš to, to ludi, e, znači široke mase, lude. I vesela je pjesma i jednostavno onako lako se, lako se vidi na Eurosongu, lako se vidi da prolazi dalje bilo ko koja je vesela, zato što već nas kreće, a sve što je onako sporije automatski onako traži, pokrećena, Dobro. pokrećena, oprošt, oprošti. Još sam, uvijek na mađarskim pjesmama, ne znam kako se sve više izgovara. Meni se sviđa pjesma, no to je, mislim, jedina. Ili ti se sviđa ili ne, ovo je su, fora pjesma, U tom slučaju možeš najaviti sljedeću, našu na trećem mjestu. Na trećem mjestu. I pa da, naravno da si meni e, dao omjeha i Ana anakriz, da najavljujem. Pjesma se zove Rock This Way. In a world of black and white, paint the colors in your mind. You just got no reason to stay. You have to get up and rock this world. from this place Escape from the world like we back in the days again Climbing on the stairs to fame Cause we were born to rock this way To je bio Rock This Way i, i Omijeh i Ana Krise. <laughs> Ne znam. A ti si ju prozvao drugačijim imenom, malo si usporedio s nekim drugim. Da, meni, men, je to zazvučalo kao Christina Aguilera, znači ova Ana Krisez, kako sam, ja sam ju krivo pročitao na početku, tako da oprostite. Nadamo se da se ona neće uvrijediti. Krisez. Omijeh nam ne zvuči baš idealno, ako to, ako to jesu ta imena, mislim, ako su vidjeti po ovoj slici na kojoj su njih dvoje, ja pretpostavljam da to je tako. Pjesma e, ima taj specifičan dž, dž, dž, dž, dž, dž, <laughs> dž. definitivno je specifičan dž u pjesmi, slovo, da. mislim ono moćna je pjesma. Možeš li se složiti sa time? Pa, um, baš moćno zvuči, onako nekako važno, teško, jako. Ne, mislim, nakon što sam napisao, nakon što sam čuo taj dž, dž, dž, dž e, ja više nisam trebao nikakve druge sebi komentare zapisati, doslovno sam i po tome zapamtio i to je nešto e, što pa treba, to je nešto što treba pjesmi na Eurosongu, da jednostavno ljudi po nečemu zapamte, makar bilo možda malo smiješno, jedino je pitanje koliko je on vokalno jak naspram nje, jer ona stvarno odlično zvuči, on baš nije idealan u studijskoj verziji. Ona je Ana Kris Kris, Kristina Aguilera. Tako je, dobro, <laughs> okej. Jel ti imaš još nešto za dodat? Ne, on, meni je ona Ana Kristina, Kristina Aguilera. Ana Krises, oprosti. Nema, nema, na, nema na čemu, <laughs> ne moraš se ispričavati. Ne, ne, pa pjesma je super. Mislim, ne znam, što vi mislite o tome? mislim da smo tek na trećem mjestu, kako će tek super biti drugo i prvo. Idemo na naše drugo mjesto na kojem se nalazi TWM e, ili TVM ili nešto tako na rumunjskom sa pjesma Make Me Your Man. your man. Mene, mene je ovo podsjetilo na 80 tako nekako se i on obukao. E, gospodin, e, kako se zove, pomozi mi? Grupa TMW. E, TMW, ali ovaj dečec na početku ima Texas, onako nekako sve, ne znam. Zašto Texas? Meni to jeans, jeans, baš Arizona. Ja bih to usporedio kao kad se voziš po tom njihovom američkom autoputu, ono highwayu i onda s desne strane vidiš nekakav motel i taj motel ima diner neki, diner ne motel za I tamo neko pjeva? I u dineru ono na jukeboxu to možeš čuti. E da, da, da, da, da. Baš tako. Tako, nekako, onako nije... Što ne mora biti loše, 80 su bile fora. I ti si, ti si rekao da nema, pjesma nema konkretno europski prizvuk, međutim to da, isto tako ne mora biti ništa loše. To da pače, e, nešto što je novo i drugačije i mislim da uvijek se za drugačije na Eurosongu dobro glasa, a ovo je ona dobra varijanta drugačije. Da, da, ovo je onako odvažno zvučalo. Tako je, full retro. I ti back vokalisti, te žene koje mu pjevaju u pozadini isto onako imaju taj nekakav blagi retro feel i dobro, jednostavno dobro to sve skupa zvuči u tom miksu svega toga i pjesma ima dobre riječi, dobro je producirana, može samo dobro proći, ja se barem nadam, ne znam, meni se sviđa. Isto kao i tebi na kraju krajeva. Mm, da. Ali idemo mi sada na onu pismo koja se nama najviše svidjela od svih njih, a to su The Four i The Song of My Heart. Go ahead, bilo njih četiri, doslovno The Four, Song of My Heart. Doslovno, <laughs> zbilja ih je bilo četiri. to su Toni, Federica, Aleksija i Bogdan Aleksija, ako se sjećamo od prošle godine iz Dua Aleksija i Matej, koji su završili na drugom mjestu sa zapravo jako snažnom potporom publike sa svojom pjesmom u... Walking on the Water. <laughs> Ne, ne, ne, Walking on Water. <laughs> Water. kako je bilo? I got a shiver in my bones, so dangerous. It's like walking on water. Water engleski im nije jača strana, međutim, ha, čuj, kome je. Nije ni ove godine kad kažu Snickers i šta još kažu? Flickers. Flickers, ok, ali Snickers. Snickers. Dobro, ajde, ok. Iskrivljeno. Bilo kako bilo, na vrhu su nam, ne možemo ništa reći. E, prvo mjesto sa... Kako neće biti, pa mladi su, super su, zanimljivi su. I pjesma, ti bubnjevi, ti bubnjevi znači znači sve u tom početku pjesme, kada zapravo se tek zagrijava sve, ti bubnjevi cijelo vrijeme nekako stvaraju building up, znači grade se prema nečemu. I odmah nas onako imaju da, u I Pratimo ih odmah, odmah od početka. Da, da, da. ja, ja sam za to totalno da to pobjedi, znači je... ako već ne pobjedi na, na ovom pre, na selekciji nacionali, svakako će biti ljetni hit, ako ne već u Rumunjskoj negdje drugdje hoće, možda u Moldaviji, <laughs> kako god bilo, to je sve od Rumunja, a to je tako isto i tako isto, to je isto tanko i sve od nas za ovaj tjedan. Pohvale, ponude, prijedloge i pokude primamo u komentarima. A do sljedećeg tjedna, pozdrav!